otrdienu. Labrīt! Labrīt, slavēts Kristus! Mūžīgi mūžo slavēts un priecājos, ka jūs esat šeit un it sevišķi šajā kristiešu vienotības nedēļā. Un, un šī arī būs tēma, par ko arī šajā rītā tev, rādījumā arī Latvija klausītāji, tiks pastāstīts. Un es ceru, ka arī tu saņemsi kādus impulsus un aizdomāsies jā, par kristiešu vienotību, par dažādu konfesiju vienotību, it sevišķi šeit Latvijā. Tad uh, vārds jums. <laughs> ja man šī tēma eh, tiešām ir īpaši tuva, jo ir eh, bijusi žēlistība jau uzsākot savu kalpošanu, piedzīvot šos vienotības centienus caur draudzību. Un kalpojot, piemēram, arī šeit, Svētās Tarēs no bērnu Jēzus draudzē, mēs iesākām tādu sadraudzīgu lūkšanas tikšanos ar brāļiem, kas ir blakus. Un eh, tieši tādā veidā caur šo tikšanos mēs pirmkārt jau iepazīstam viens otru. Mēs iepazīstam labāk ar to, ko mēs dzīvojam, ar to realitāti, kurā esam, un eh, dalamies arī tajos garīgajos eh, dāvanās, bagātībās, atziņās. Un vienotība jau izriet no Jēzus vēlmes, lai viņi visi ir vienoti, kā tu tēvs mani un es tevi, un uh, patiesībā mūsu mīlestība nevar būt pilnīga, ja mūsu šie vienotības centieni nav klātesoši. Es to paskaidrošu, mm -hmm. ja es pats saka, no nu, tā jūs pazīst, ka esiet mani mācekļi, jums būs mīlestība savā starpā. Un um, vienotība, uh, vienotības trūkums, tas vienmēr ir ieļaunams pasaulē. Pasaulē jautā un uzsaņemot evaņģēliju, viņa brīnās, kāpēc uh, kristieši e, paši vēl nav nonākuši līdz vienotībai, tad tā ir nu, pretrunā ar Dieva gribu, ar Jēzus augstā priestra lūkšanu, un ne tikai evaņģēļos, bet vēlāk e, gan apustļu darbos, gan Pāvila vēstulēs, viņš ļoti iestājās par vienotības jautājumu, jo tā ir ļoti dažāda līmeņa vienotība, nu, ne tikai teoloģiska vienotība, bet vienotība liturģijā, vienotība e, morālas dabas jautājumos, e, tā ir vienotība arī, kas eh, tā var teikt, mūs eh, ļauj vienam otru labāk pieņemt, atvērties. Varbūt, lai tādu uzskatām piemēru mēs ilustratīvi redzētu, padomāsim, nu, ģimenē ir eh, daudz bērni, un mēs nekad <laughs> neesam vienādi. Katram ir savs aicinājums, izpratne, sava svētā vēsture, sava sūtība, uh, Un ehm, šī dažādība noteikti parādīsies, un to konstatēs gan vecāki, gan arī brāļi māsas savā starpā. Tad tā vietā, lai šausminātos, cik eh, mans brālis vai māsa ir briesmīgi, kā viņi domā savādāk, eh, ne tā kā es, vai kāda viņam ir pieredze, kādus lēmumus viņš pieņem un, un, un ko viņš dzīvē izvēlējies darīt. Tad tā vietā, lai varbūt tā uztrauktos, mums ir jādara viss, lai uh, E, šo vienotību kā, veicinātu, nevis veicinātu atsveseļošanos, bet e, gluži pretēji, lai pieņemtu, iepazītu, lai katrs justos labi, lai spētu <clears throat> dalīties tajās pieredzēs, garīgās bagātībās. Un tāpēc, manuprāt, e, baznīca īpaši pagājušā gadsimtā ļoti stipri nu, progresēja šajos jautājumos. Visi jau saprot, ka uh, Eh, vienotība ir eh, Jēzus vēlme, tas iziet no Dieva vārda, bet kristieši joprojām paliek eh, sašķelti. Tik Jā, bieži, jo kristiešu miesa ir viena. Ja, bet tik bieži mēs runājām viens par otru, jo mēs nepazīstam, tur vēl nāk klāt arī, piemēram, kāds baiļu, aizdomu faktors, Un var teikt, katoļu baznīcā šī vienotības tādi centieni un meklējumi, viņi īstenībā ienāca ar to, ka uh, baznīca bija misionāra un ir misionāra, un šajā misiju pieredzē tieši misionāri konstatē, nu, kāds var būt, ka, piemēram, vienā afrikāņu ciemetā ir vairāk misionāri, kas nesatiekās, kas pārstāv katrs savu baznīcu, un tad tā misija īsti nav izdevusies. Viņš saka, jūs visi runājat par Kristu, bet katrs savādāk, un jūs eh, darot mūs par kristiešiem, tad, tad, tad eh, mūs pozicionēt pret tiem vai citiem. Tad, tad tā Kristus miesa nav patiešām nu, vienota. Mēs paši neesam samierinājušies, izlīguši, mēs paši neesam iegājuši vienotībā ar Dievu. Un eh, tieši tāpēc, protams, pagrieziena punkts bija Vatikāna otrais koncils, bet jau šie centieni uh, kas nāca no vasaras svētku draudzēm, nāca no dažādām ekumeniskajām kustībām un kopienām, kur eh, kristieši piedzīvošo sašķeltības realitāti, viņi mm, nu, tādā veidā meklēja. Vēl jāatzīst, ka kristieši bija dažreiz tādās zemēs, kuri viņi bija vajāti, un tad tas viņiem palīdzēja Jā. daudz vieglāk būt kopā. Tad, tad arī kristiešu eh, vajāšanas, bieži vien dažādi izaicinājumi, uh, liek mums eh, uzticēties vairāk, eh, kopīgi arī dot eh, tādu ārēju liecību, vienam otru atbalstīt, un tas tā ir bijis, piemēram, ir, kad Latvija piedzīvo okupāciju, kad arī mēs šeit viens otru nu, atbalstījām, dalījāmies varbūt ar dievnamu viesmīlību, piešķīrām, biežāk satikāmies, pagrīdē lūdzāmies, Bet, kad mūs vairs nerūp mazākais, vājākais, trauslākais, kad mēs kļūstam pašpietiekami, bieži vien tad mēs arī kā, nu, izslēdzam, nepieņemam. Un tieši tāpēc e, jūs jautājat man par tādu pagrieziena punktu, e, Protams, tas bija Vatikāna otrais e, koncils no 1962. līdz 65. gadam, un šis jautājums pacēlās un tika um, apkopots vienā svarīgā būtiskā dokumentā par vienotības atjaunošanu, unitātes redintegrāciju. Uh, pats jau nosaukums liecina, ka nu, šo vienotību e, mēs esam kaut kur zaudējuši, viņa ir jāatjauno, ir e, nu, jācenšas e, iet Kristus gribā, ir jāredz baznīca kā viena, kā Pāvils runā par, par, par savu miesu, vai viņš ir dod daudz citas līdzības, kas liek saprast nu, šos vienotības izaicinājums. Un šis dokuments, mēs paskatāmies pārsteidzoši īpaši pirmā daļā, uh, tādu lielu izvērstu ievadu, viņš tieši bibliski neatsaucoties ne uz kādām mūsu varbūt tradīcijām, skolām, teoloģiskām nostātnēm, bet bibliski mēģina pateikt, bet nu, vienotības izaicinājumi un centieni tie skar mūs visus. Un tāpēc jau ekumeniskā koncilā, īpaši vēlākās gados, nākošajās tikšanās reizēs, sesijās, uh, Eh, kas tātad iezīmē šo koncilu četras svarīgas sesijas, tad arvien vairāk eh, cilvēku no citām konfesijām, tradīcijām ņēma dalību. Nu, piemēram, bija iespēja tikko jaunajā gadā būt Tallinā uz tezē tikšanos. Tad, piemēram, tezē eh, tiem, kopiena, viņa jau dzima pirms krietni viena Vatikāna otrā koncila. Tad, tad šie brāļu meklējumi pēc uh, E, kopīgas brāļu dzīves un ārējas liecības par vienotību. Viņi nedibināja e, šo kopienu kā ekumenisku kopienu, bet viņi sacīja, mēs vienkārši gribam parādīt, ka caur šo Dievam veltītu dzīvi Dievs mūs e, satuvina, mums ir tik daudz kopēja un ka tik dažādi esot, pat pārstāvot dažādas konfesijas, lūkšana tradīcijas, mēs varam būt kopā. Jo tas, kas mūs vieno, ir lielāks par to, kas ir šķīris, uh, Eh, viss lielākais mantojums eh, Dieva vārds, eh, ticība, pestīšana mums ir kopēja, un tāpēc mums arī jāmācās pieņemt vienam otru, jāmācās šķērsot šīs varbūt pretrunas, kas parādījušās gadu gaitā, un jāpalīdz katram atrast sava vieta, savs veids, un šajā vienotības izaicinājumā mēs arī esam aicināti viens otru bagātināt, atbalstīt, uh, Un šīs dažādas tradīcijas, kas mums ir katram, eh, nedrīkst būt par šķelšanās iemeslu, bet gluži pretēji par eh, bagātībām, vērtībām, ar eh, kurām mēs paši kļūstam stiprāki. Mēs šeit nerunājam par tādu vienveidību, bet par vienotību daudzveidībām. Un tas arī ir ļoti, ļoti svarīgs princips. Arī pati baznīca, ja tā var teikt, eh, ļoti drīz saprata, ka nepietiek ar kādām deklarācijām, ar paziņojumiem, bet kas pirmkārt ir tāds eh, lūkšanas, tikšanās un arī svētā gara auglis. Kad eh, svētais gars ievedīs vienotības dāvanā tad, kad viņš gribēs, kā viņš gribēs, un tieši klausīšanās svētajā garā, uzticēšanās, uh, Un eh, viens no pirmajiem tādiem dokumentiem, kur katoļu baznīca ir iesaistījusies, kas bija nozīmīgs, tas bija Limas dokuments, kur jau tātad eh, baznīcas teologi vairāku gadu garumā tiekoties pārdomā par eh, sakramentu izpratni nozīmi, sakramentu svinēšanu. Nu, piemēram, es došu piemēram, kristība. Mhm. Ja mēs sāksim apšaubīt vai otram ir derīga kristība, vai ar šo kristību viņš ir kļuvis dieva bērns, uh, vai viņš patiešām ir atgriezies, atzimis un pieņēmis jaunu dzīvi Kristu, tad tas var būt ļoti, ļoti nu, aizvainojuši otram, jo viņš varbūt dzīvo savu saikni ar Kristu daudz radikālākā veidā. Un tātad šis dokuments ir nonāk pie tā, ka kristība mums ir nu, vienojoša, ka tas ir durvis, ka caur kristību mēs nu, arī kļūstam par eh, Dieva bērniem, par baznīcas bērniem – Un tāpēc, eh, iepazīstot, respektējot, arī zinām, ka eh, kristības var būt ļoti dažādās formās veikta, bet eh, tā ir tā viena realitāte, kas mūs ir vienojoša. Un tieši tāpat arī, piemēram, ja mēs vēl nevaram svinēt vienu dievgaldu, būt pie viena galda Euharisties svinībās, mēs varam veikt tik daudz laba, savstarpēji kalpojot sabiedrībai, meklējot eh, mazaizsargātos, trūcīgos, vājos, trauslos, strādājot pie bāriņiem, atraitnēm, ir tik daudz apsolījumu, ko Dievs ir devis, un eh, tieši tāpēc eh, nu, neapstāties pie tās situācijas, kurā bieži vien mēs esam. Jo jāsaka, ka, ja mēs paskatāmies agrāk, šis iedalījums bija daudz uh, ja tā var teikt, krasāks. To es, piemēram, Francijā mācoties, nu, redzēju, kāda izpratne par, eh, piemēram, evaņģeliskām draudzēm, kad nav bijis kontakts, kad mēs pirmoreiz tiekamies, kad mēs savstarpēji runāmies, kad arī ikdienā tas bija tā, ka luterāņu kapi, katoļu kapi, eh, katoļu automašīnas ražotas un luterāņu automašīnas ražotas protestantu. Vai, piemēram, Tur e, veikalā tas ir tāds, tur maiznieks, e, un, un tas ir no tādas konfesijas. Un cilvēki tad visu laiku, var teikt, e, nu, dalījās, un, un, un šīs robežas tika sabiedrībā uzturētas, bet, nu, jāsaka, ka otrais pasaules karš ļoti daudz ko izmainīja, kristiešu vajāšanas izmainīja, un cilvēki ļoti ātri vien satiekoties saprata, ka lielāk izaicinājumi, ka viņi nevar uh, Nu, šīs mm, mm, mm, diezgan necilvēcīgās robežas arī tā uzturēt vai novilkt. Un eh, tas pat arī, es domāju, notiek arī Latvijā, kad eh, daudz varbūt pēc kara uh, katoļi atbrauca uz Rīgu, uz Pierīgu, ka viņi vēlējās, lai ir katoļu baznīcas, tad katoļu baznīca uzsāka savu celtniecību dievnam, bet eh, daži runā par katoļu ekspansiju, bet tā bija vienkārši nu, iekšē nepieciešamība, vēlme un rūpes par evaņģēliju, un ar to mēs visi kļūstam tikai ieguvēju, arī sabiedrība mainās, uh, neredzēt eh, kristietī eh, sāncensi vai, vai ienaidnieki, bet kluši pretēji nu, sabiedrot to brāli, caur kur arī Dievs man var ļoti daudz ko atklāt, pateikt un uzrunāt. Un tāpēc runāt par vienotības tādiem izaicinājumiem, protams, ir dažādi līmeņi. Ir garīgā vienotība, vienotība veicot dažādus eh, sociālos darbus, vienotība arī ārējā liecībā. Piemēram, cik nu, iespējīgi Tallinā uh, tik daudz e, nu, jaunieši var jauno gadu iesākt lūkšā, ne kaut kur pie, nezinu, tusējot vai, vai pie, pie kādas e, alkohola glāzes, bet gluži pretēji satikties baznīcā, priecāties, slavēt Dievu un lūgties par mieru un arī pārvarēt tās e, robežas, satiekoties un šādas tikšanās reizes ir arī nu, šāda lūkšanas nedēļa par kristiešu vienotību. Man prieks, ka mēs par šo uh, nu, jautājumu gan runājam, pārdomājam, aktualizējam un arī paši padomājam, bet ko es varu pats darīt, lai šo vienotību veicinātu. Tās slāpstu, kaut visi būtu visi būtu vienoti. visi būtu vienoti tēvs. Es slāpstu, kaut visi būtu vienoti tēvs. Slāpstu, kaut visi būtu. visi būtu vienu atitēs. Slāpstu, kaut visi būtu vienu atitēs. Radio Marija Latvija klausītāji ēterā skan uh, dienas katehēze un šajā rītā kopā ar bīskapu Andri Kravali. Uh, Šī rīta tēma ir Kristiešu vienotības nedēļa, ko mēs pasaulē, nu, Katoļu baznīcā, mēs atzīmējam no 18. līdz 25. janvārim, un ne tikai Katoļu baznīcā, visā katoliskajā baznīcā. Un tad arī tādēļ šī tēma, un raidījuma arī Latviju klausītāji, es aicinu arī tevi iesaistīties šī ētera veidošanā, un ja tu vēlēsi, ja tev ir kāds jautājums, ja tu neesi sapratis kādu lietu, tad uh, raksti uz tālruņa numuru 266 77 272, vai arī tev ir kādas pārdomas, tad arī dod mums uh, ziņu. Tad, uh, bīskap Andri, tad uh, man nākamais uh, jautājums, kas ir tie izaicinājumi, ar ko saskarās kristieši, ar ko jūs esat eh, nu, šeit, it sevišķi Latvijā, jo, nu, kad es esmu pati runājusi ar dažādu konfesiju pārstāvjiem, ir tādi, kuri ļoti atvērti, ir tādi, kuri pasaka, nē, es neko negribu zināt par uh, citām konfesijām, un tās ir herēzes, un, nu, jā. Kas ir, un arī, kas ir tas, uz ko aicina arī patiesībā pāvests, jā? Jā, tad, tad uh atgriežoties jau pie eh, mācekļiem, kurus Jēzus pats izvēla, aicina, lai viņi būtu kopā, lai viņi būtu ar viņu un lai pēc tam viņus sūtītu, mēs redzam jau ļoti lielu dažādību. Tur ir muitnieks Matejs, tur ir, nezinu, karavīga, tur zebedēja dēli, tur ir cilvēki ar dažādiem raksturiem, profesijām, sociālo stāvokli. Un pārsteidzoši, kā Kristus nav visus viņus nolīdzinājis, nav uh, centies viņus tā kā visus, eh, piedod pateicienu, aptēsts, jeb mm -hmm. pieprasīt, lai viņi tātad no tā visa nu, atsakās, bet viņš saka, jūs būsiet cilvēku zvejnieki, un jo vairāk viņi pieķerās Kristum, tas tāds arī garīgās dzīves likums, jo īstenībā šīs atšķirības vēl vairāk palielinās. Cilvēki mīlot Dievu nekļūst visi vienveidīgi, bet katrs atrot savu harizmu, savu dāvanu, savu piepildījumu, uh, Un mēs redzam, kā svētie, kas jau ir sasnieguši tādu mīlestības pilnību, eh, saglabā to mm, savu neatkārtojumu, varbūt eh, raksturu, savu aicinājumu. Un, eh, manuprāt, tas parāda, ka Dievs vēlas, lai viņa baznīcu veidotu nu, visi cilvēki, jo caur kristību mēs visi saņemam šo aicinājumu. Bet, tā kā mēs esam dažādi ar dažādām izpratnēm, uh, nu, parādās arī jautājums, ka mēs nevienmēr esam uzmanīgi viens pret otru, mēs nevienmēr pietiekuši labi otru pazīstam, un arī vēstures gaitā tad ir bijušas tādas attieksmes, par kurām mums eh, nu, ir jākaunās. Un eh, šis kauns saistīts arī ar eh, patiesības meklējumiem, ar piedošanas lūkšanu, ar atgriešanos. Tad, tad eh, mācekļu kopienā Jēzus to eh, mēģina ar vien vairāk un vairāk eh, darīt klātesošu. Vēl vairāk viņš pats pēdējo vakaru laikā mazgā kājas un saka, tieši to jūs darīsiet, tieši tādā veidā jūs sagatavosiet cilvēku sirdis. Ja es to darīju, būdams kungs, tad arī jūs, kā mani mācekļi, to darīsiet. Un tad, tad šī nu, pazemība uh, arī gatavība kalpot, bet arī um, nu, lēnprātība par to, ka mēs nevienmēr esam bijuši uh, Dieva gara piepildīti savstarpējās attiecībās. Un, ja paskatāmies eh, baznīcas vēsturē, tad uh, ir eh, tiešām uh, situācijas, kur mums ir galva jāsaķer, ka mēs esam gan ar ieročiem, gan izmantot laicīgu varu, gan bieži vien laicīgu vara izmantojot uh, cilvēku ticību vai dažādus eh, izpratnes veidas ir nostādījuši viens pret otru, ir eh, cilvēki šķēlušies, un eh, tas nav tikai pagātnē. Mēs paskatāmies, piemēram, kara gadījumā Ukrainā, bieži vien tad baznīcas ar dažādām sūtībām, deminācijām, piederībām, bieži vien tiek izmantots kā nu, instruments Un tieši tāpēc eh, es teiktu, ka tas pirmais ir izaicinājums, ir atgriešanās, grēku nožēla un arī patiesības meklējumi. Arī atzīt, ka mēs savā nu, teikt, izteiksmes veidā, savā kalpošanā nu, nevienmēr esam bijuši piemērs un paraugs. Varbūt eh, kā cits uzskatāms piemērs, nu, piemēram, daudzu valstu evanģelizācijas procesa pirmsākumos. Ja? Tad cilvēki to sasaistā ar uh, krustakariem, sasaistā varbūt ar uh, mankārību vai jaunu zemi iegūšanu un tā tālāk. Un bieži vien tad reliģija tika izmantota kā instruments, kā līdzeklis. Un uh, par to visu tad mums pazemīgi ir jālūdz piedošana. Mēs nevaram pateikt, tas mūs neskar, mēs to neesam darījuši, jo mēs varam būt tādās situācijās, kur mēs uzskatām, redzam sevi vai izturamies tā, it kā būtu labāki, eh, pārāki, mēs tad, eh, tad neesam Kristus garā. Un eh, tieši to tad evaņģēlijs mums nu, no dienas dienā nu, atgādina. Un grēks ir pirmais, protams, eh, šķelšanās nu, iemesls. Tur, kur ir šķelšanās, bieži vien mēs vairs neklausāmies svētajā garā. Tur eh, ļoti bieži tad ir cilvēku nu, ambīcijas, eh, cilvēciskā mm, lepnība, augstprātība, tur pietrūkst godprātības, tur pietrūkst Kristus tikuma un Kristus atziņas. Un noteikti šis atgriešanās process – ir eh, saistīts ar savu kļūdu atzīšanu un eh, eh, atvainošanos. Un mēs mazliet varbūt raidījuma beigās apstāsimies pie šī dokumenta no konflikta uz vienotību, uz komunēju, kur ehm, gatavojoties reformācijas 500 gadai, tad, tad arī kristieši sanāca kopā no nu, dažādām tradīcijām, pateica, nu, tas nav nemaz tik viennozīmīgi, vai mēs varam uh, Eh, svinēt reformāciju, jo priekš mums eh, eh, tas ir arī sāpīgs notikums ar mm, baznīcas vienotības zaudēšanu, ar daudziem citiem procesiem, kas iezīmēja mūs, kas mūs sašķēla. Un tad viss nav vienkārši, mhm. nevar teikt, ka tikai reformācija atnesa visu labo, un mm, šis bija process, par kur vajadzēja tikai priecāties. Tāpat ir redzēt to otru pusi, bet tāpat laikā <clears throat> nevērsties pat reformāciju kā tādu, kur nebūtu arī bijis e, dieva gars, cilvēku svētuma meklējumi, cilvēku centieni, jo nu, tieši tādā veidā caur to cilvēku ir meklējuši garīgi atjaunotni, atgriešanos. Un redziet, no kura redzu, redzes punkta, redzes leņķa mēs uzlūkojam šo situāciju, kā mēs um, pozicionējamies, kāda ir mūsu šī pieredze. Un tāpēc, manuprāt, um, to, ko Kristus um, nemitīgi aicina un atgādina mācekļiem, eh, tā ir arī lūkšana, un lūkšana vienmēr ved uz satikšanos. Lūkšana ved uz konkrētiem tuvāk mīlestības, žālsirdības darbiem, tā ved uz eh, tādu otrā dziļāku nu, iepazīšanu, pieņemšanu. Un, tāpēc arī šī lūkšana nedēļa ir viens konkrēts piedāvājums, kas agrāk bija saistīta arī ar apustuļa Pāvila atgriešanās svētkiem, kas tiek svinēti. Un tas, tas ir kā janvārī. <laughs> atgādinājums Jā. arī mums ir jāatgriežās. Mēs varam būt arī kā mm, saules sākumā, ja, kas savā dedzībā vajā kristiešus, kas gāja ne tikai pret baznīcu, bet īstenībā pret pašu Jēzu, kā Jēzus Damaskas tūkstnes viņam saka, tu taču man īstenībā vajā. Un viņš ir ļoti pārsteigts šajā jautājumā. Viņš saka, es jau tā nu, īpaši tevi nepazīstu, lai, lai te varētu vajāt. Viņš iekšēji domā, bet Kristus saka, nu viss, ko tu dari eh, kristiešiem, ko tu dari Dieva bērniem, to tu dari man. Un Kristus šeit šajā notikumā parāda šo, savu vienotību ar baznīcu. Un tāpēc eh, visi šādi varbūt gadījumi, vēsturiskas lapas puses, kas mums varbūt ir sāpīgas vai par kurām mēs negribam runāt, kas saistīts ar evaņģēlija pasludināšanu, varbūt ar konkrētiem lēmumiem tajās vai citās zemēs, ar varbūt dievnamu piederību, ar veidu, kā mēs evaņģēliju sludinam, e, kā mēs viens pret otru izturamies, tad viņi ir nu, jācaurskata un ja e, varbūt jāatrot valoda tāda, kas runājot neizskatu vienam otru, kas mūs nedarītu par kaut kādām uh, Eh, pretējām pusēm, eh, nezinu, komandām, sancenšiem, bet gluži pretēji teikt, bet nu, mēs esam eh, viena miesa, mēs esam viena baznīca, jo baznīca ir gan redzamā, gan neredzamā, tā ir miesa, bet tā ir dvēsele. Un, kā jau sacīju ar kristību, mēs saprotam, ka nu, arī tie cilvēki ir Dieva mīlēti, svētīti, pat ja nevienmēr viņi domā tā kā mēs. Zīmīgi, ka Jēzus laikā šie jautājumi pacēlās, un mācekļi arī jautā, nu, tas cilvēks dara žēlstības darbus, dara brīna, bet viņš nav ar mums. Un ko Kristus saka, nu, kas nav pret mums, ir ar mums. Un šis princips arī ļoti, ļoti nu, svarīgs kristiešu tādā savstarpējā sadarbībā, lūkšanā, um, tuvāk mīlestībā, kalpošanā. Mums pat ir nu, jāsper un jāparāda uh, veids, ka mēs uh, varam uh, kopīgi būt vienoti gan eh, evaņģēlija apliecināšanā, gan kopīgā lūkšanā. Un tāpēc arī tikko viena klausītāja jautāja, bet eh, konkrētāk, nu, un tad ir piemēram šī eh, lūkšana tikšanās, kas jau vairākas nedēļas, pat mēneši iepriekš tiek sagatavot Doma baznīcā, kur nu, ne tikai garīdznieki, ne tikai biskapi, bet arī visi Dieva tauta ir aicināta nāk kopīgi aizlūgt, satikties, ieklausīties Dieva vārdā, pārdomāt, un uh, spērt uh, konkrētus soļus, lai vairāk ietu Kristus gribā. Jā, rādījumā arī Latvijas klausītāji, arī mēs translēsim šo dievkalpojumu 25. janvārī no Rīgas doma baznīcas pulksten divos. Mums ir kāds zvans, jā, lūdzu. Lai to slavēts, jā, skrist. Mūžīgi slavēts. Šeit Gins no Butnieku novada. Mm -hmm. nu, man par uh, ekonomisku jautājumiem vislielāko tādu gandarījumu, pamudinājumu un arī atbildi sniedza Riharda Beruka grāmata Vara un ticība, Norvēģu žurnālists, kas uz gadiem diviem, trim izdeva grāmatu, viņš apceroja nu, pasaules lielākās tādas vietas, svētvietas un ņēma intervijas. Es nezinu, jūs varbūt ziniet šo grāmatu. Esmu lasījusi gadījumā. Es zinu, ka tāda grāmata ir, esmu redzējis. Uh, Bet es domāju, ka eh, nu, tā balstās. Es jums ļoti es, eh, iesaku šo jā. Mm. grāmatu paņemt, jo man māsa, kas ir eh, citas ticības, es viņai palūdzu nopirkt šo grāmatu, jo man nebija naudas. Un tagad viņa man četras mēnešus šo grāmatu nedod atpakaļ. <laughs> es pats viņu izlasīju un, un es. Uh, uh, par, par šo grāmatu gribu pateikt, ka tā man, nu, es, man ir tāda dažreiz manākā depresijas lēkmes nāk. Un, uh, Un es tagad to ne, pat tā, ka nevaru palūkties. Un, un bija viena diena, kad es arī sēžu un visu un tā lasu to grāmatu vienkārši. Un, kad tur bija mūks, kas 5 stundas katru dienu ikonos tas priekšā, es nezinu, armēnijā vai grūzijā, neatceros, bet viņš lūdza Dievu, un tas vienkārši svarta. Viņš katru dienu, katru dienu 5 stundas, tu pusstundu nevar nu, palūkties, un es vienkārši to grāmatu nometu un sāku lūgt. Vienkārši arī šī grāmata tiešām ārkārtīgi palūdnes sapratis, ka tiešām vai tad tikai viens rīts, viena ticība, vien, viena, viena tipa svētbildes ir tas, kas ir obligāti katram pareizs vai tiešām daudzveidībā. Jo mēs salīdzinām uz puķiem, vai tiešām kādam patīk rozes, tulpes vai nēķis, tad pārējās puķis ir mazāk uh, nesmuks. Kādam citam varbūt ir patīk Nu, jā, tieši brāt, ļoti, jā. Jūs saprotiet. Mhm. Ļoti, mm -hmm, ļoti paldies vērtīga, par zvanu. Ļoti vērtīga atziņa. Jūs sakat, eh, tāpat kā, piemēram, dažādas eh, skolas ikonogrāfijā, tad tieši tāpat eh, visi šie cilvēki no dažām skolām, taču gan ir lūkšanā, ticības liecībā, kalpošanā, viņi to dara vienotībā ar Dievu vārdu, un tas, ka ir šīs dažādās skolas, tas tikai nu, bagātina mūsu Tas, es domāju, pat Dievam ir patīkami, jo katrs mēs atrodam veidu, kā Dievu godināt. Un tieši tāpēc, piemēram, nu, eh, katoliskā baznīcā, bez Romas katoļu baznīcas ritē vairāk kā 20-25 dažādi riti, kur Dieva godināšana notiek eh, caur eh, citiem ritiem, caur arī baznīcas apstiprinātām citām lūkšanas formām. Jā, tad paturpinot, ko par uh, grāmatām. Kas ir tās grāmatas, kas ir pieejamas Latvijas iedzīvotājiem par uh, kristiešu vienotību? Es domāju, ka pirmkārt jau saprast, ka šī vienotība ir nu, Dieva vārdā, Kristus gribā, ka vienotība nav vienvirziena ceļš, bet tas ir process. Tad, tad arī mums, kā garīdzniekiem, draudzēs, ir jārunā, ka sašķeltība ir ir nu, ieļaunojams pasaulē, ka tā nav Dieva griba, un tāpat kā mūs sašķeļ katru personīgi grēks, un tas var būt arī klātesošs gan draudzes dzīvē, ikdienā, tad tieši tāpat mums ir nu, jāiet atgriešanās ceļš, un es domāju, šeit ļoti daudz dažādas nu, grāmatas, kas eh, mudina uz eh, atgriešanos, uz, uz, uz eh, dzīvi Kristu, uz dzīvi svētajā garā, un tāpēc Es neteiktu, ka ir um, nu, tāda viena grāmata, kas tikai veicinātu mhm. vienotību. Mm -hmm. Domāju, katra grāmata, ja viņa ir uzrakstīta Kristus garā, tad uh, svētais gars jau rosina šo vienotību. Bet, protams, ir baznīcas dokumenti, kas eh, nu, rezumē šos jautājumus, izgaismo, kas dod arī eh, teikt, praktiskus eh, padomus un konkrētas rīcības. Ja jūs lasiet, piemēram, katoliskās baznīcas katehizmu, runājot par baznīcu kā vienu svētu apustulisku katolisku, jūs apstāsieties pie šo vienotības jautājumu, ka baznīca ir viena, bet ikdienā mēs to nu uzreiz neieraugam ir vajadzīgs ticības skatiens, lai redzētu šo vienotību, un kuras arī bieži vien tik ļoti pietrūkst. Tāpat arī baznīca, piemēram, katoļu baznīca izdevusi vairākus dokumentus, runām par Vatikānu otro koncilu, varam runāt par Jāņa Pāvila otro encikliku Utunum Sint, lai viņi visi ir viens, ja, kas ļoti nu, labi rezumē, kas ir runā par tādu um, sirds atgriešanos, garīgu vienotību, kas dod arī konkrētas nostājas bet eh, pieskaramies varbūt eh, šai pēdējai grāmatai no eh, konflikta uz komuniju, uz vienotību, dažādi mm, varbūt arī šie, šie tulkojumi, tad šī grāmata jau iet vēl vienu soli uz priekšu, tā ir dažādu tradīciju kopdarbs, kur gan lūkšanā, gan teoloģiskās pārdomās nav tikai teoloģiski principi izceltas atšķirības, bet E, šajā dokumentā ir vienojoši principi, mēs viņus saucam par tādiem imperatīviem, e, kopējām e, pamatstājām, caur kurām mēs vēlamies paust šo vienotību, un arī to nemitīgi pavests atgādina, ka nu, sašķeltībai nav pēdējais vārds, vienojošie nu, procesi un tas, kas mūs vieno ir daudz lielāks par šīm pretrunām, kas ir radušās gan caur kultūru, caur vēsturi, caur evaņģelizācijas sludināšanu, uh, Un eh, tikko, piemēram, šī pieminētā grāmata arī ir nu, izteiksmīgs veids, kā mēs viens otru labāk iepazīstam, kā mēs pārvaram to baiļu slieksni, kā mēs satiekamies, kā mēs esam gatavi uzklausīt un mācīties. Manuprāt, eh, šis process ir saistīts ar tādu sirds atgriešanos. Jūs zināt, kad eh, daži jautā, kā iesākās tezē lūkšana, Protams, ka tie bija brāļa Ružēna vienotības meklējumi, brāļu dzīve, vēlē, vēlēšanās atgriezties pie pirmsākumiem, pie avotiem, bet viņš pats to mums savā laikā sacīja, ka teoloģijas studentiem, ka viņa vecmama, nemaldos, dzīvoja Strāsbūrā, būdama, es tagad eh, precīzi nepateikšu, viņa bija katolieta un gāja pie luterāņa, vai būdama luterāņa, viņa gāja pie katoļiem. Vienkārši atnāca uz dievkalpojumu, klausījās, lūdzās, un viņai cits sacīja, bet nu, ko tu dari, tā taču nav tava tradīcija, bet viņa saka, bieži vien, kad baznīca bija tukša, es tur pavadīju daudz laika un lūdzu šī nodomā. Tad jau tur šīs ilgas, šīs slāpes, alkas patiesībā viņai ielika, Un ja redz, ka caur nu, viņas dēlu vēlāk šo zē kopienu, šie centieni ir tik daudz darījuši sveitīgu un laba, nu, kristiešiem, jauniešiem, iezīmējuši tādu no nu, eh, izlīkšanas un vienotības lūkšanu, kuru mēs eh, ar pateicību arī tā pieminam un aktualizējam. Jā, lūdzu. Eh, lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi slavēts. Paldies par katehēzi. Viens jautājums būtu tāds. Eh, šī ekumeniskā tikšanās un lūkšanas, un arī šis um, kopīgais dievkalpojums. Tad kā ir, um, cik es arī saprotu, un tā arī ir, kad luterāņi uh, patreiz arī, protams, nedrīkst nākt pie mums svētā sakramenta. Viens jautājums, un tad kā tas ir šajās kopienā, eh, kopējā tikšanās reizēs, un otrs jautājums ir, cik ļoti svarīgi būtu, un tas ir mm, neizsakāms pārdzīvojums salīdzinot ar to, uh, ir reizes, kad mēs eh, katoļu baznīcā arī ir bijis iespēja pieņemt visvētāko eh, sakramentu zem maizes un vīnu zīmēm. Tāds ir bijis arī svētās Marijas Magdalēnas baznīcā. Un cienīgs paldies eh, arī mūsu biskupam Kravalim, lai slavētu Jēzus Kristus. Jā, paldies jums, iesnieks, par šo jautājumu, jo, mm, nu, kā jūs sakat, tad šīs dažādās tradīcijas mūs nu, iedvesmo. Un e, šajā jautājumā, ka mēs e, satiekamies, mēs e, mācamies viens no otra, mēs arī, tad var teikt, cenšamies apliecināt, un, piemēram, šī lūkšana tikšanās doma baznīcā, viņa tikai jau sagatavota lūkšanā, caur daudzām tikšanās reizēm, izvēlētu kopīgu vārdu, dievvārda pasludināšanu, mēs šos dievkalpojumus eh, nu, veidojam kopā. Tad, tad ir cilvēki, kas ir eh, iesaistījušies un sagatavo tādu augsni. Tas nebūs tā, ka atnākš, atnāksim vienkārši un lūksim, bet eh, pielūksme, pateicība, slavēšana, no nu, arī atgriešanās grēku nožēla vienmēr sakustina sirdis, dod tādu vienotības garu un izpratni, un tas ir īstenībā arī tāds nu, liels darbs – Varbūt viens cits arī veids, e, jūs jautājat, ko darīt šajā nedēļā vairāk. Nu, kaut vai mēs izlasam tos e, tekstus, kas mums ir piedāvāti caur mieram tuvu, to pieredzi, ko bieži vien dažādas baznīcas kopā sanākot arī atklāja, apliecina, uzraksta, uh, Mums arī bija iespēja sagatavot eh, vienu gadu pirms kādiem, varbūt astoņiem, deviņiem gadiem tekstus Kristiešu vienotības nedēļā, kad mēs, tā var teikt, eh, pilotējam šo vienotības nedēļu un dalījāmies ar savām liecībām. Un tur bija ļoti, ļoti interesanti tātad, redzēt eh, tādus vienojošus ehm, teiksim, eh, darbus, eh, faktorus evaņģelizācijas kalpošanas. Un tāds, piemēram, ir radio Marija darbs, tāpat arī kristīgais radio cenšas iet ar šajā virzienā. Tās ir labas grāmatas, kas tiek izdotas. Tagad, piemēram, Henrijs Naujans priesteris ir uh, Eh, pārtulkot ļoti laba grāmata, bet tā ir pārtulkot no ģertūtes draudzes, un eh, tas ir stāsts par vienu katoļu garīgu priesteri, kurš dalās ar savām atziņām, ja? bet šī pieredze varbūt tik skaista, tik, eh, nu, tik neatkārtoma, cik dziļi garīga, ka viņai dara konfesijās daudz laba, jo mm, viņa iepazīstina lielāku dievu mīlestību, kas iet pāri par mūsu nu, izpratnes robežām. Uh, Un tāpēc eh, ļaut, lai arī nu, svētais gars mūs sapurina un paceļ tiem sašķelšanas mūriem, eh, par šādiem sašaušanas mūriem, ja runa apustulis Pāvils runāt par svētnīcu. Sakot, jau tur bija norobežojumi, kur arī iet jūdi, kur var iet nejūdi, eh, cik tālu var iet pagāni, ja? un Dievs jau neskatās uz mums, uz mūsu sašķeltību, bet viņš visus vēlas mūs kā savus bērnus tuvināt sev, glābt, viņš ir atdevis savu dzīvi par mums visiem, viņš ir devis savu vārdu, kas mums ir visiem. Un, eh, ja, piemēram, reformācijas centieni palīdzēja Dievvārdam ātrāk nonākt katram izprotamā valodā, tad eh, tie ir centieni, kurus mēs eh, nu, augstu novērtējam, atzīstam, ka tie nesa arī savu ieguldījumu evaņģelizācijas darbā. Tad arī priecāties par to, ko Dievs dara nu, citās tradīcijās, uh, un arī meklēt to kopējo, ko mēs varam kopīgi darīt. Piemēram, klausītāji, ko runā par visādākā sakramenta pieņemšanu zem divām zīmēm. Ja? Lutāņiem tas būtu neiedomājams tikai vienā zīmē, bet arī mums tik līdz ir tāda nu, iespēja, lai parādītu, ka arī nu, šāds uh, sakramenta pieņemšanas veids ir iespējams, tad arī baznīca savos priekšrakstos to ir pateikusi. Es domāju, ka eh, kas būtu svarīgi, svarīgi redzēt eh, baznīcu kā māti, kas vēlas, lai mēs nu, nezaudētu saikni ar Kristu, iesakņotos savā tradīcijā, un jo vairāk mēs to mīlēsim, pazīsim, jo autentiskāki liecinieki mēs būsim priekš citiem bet nevar būt tā, ka nu, es īsti e, nemīlu, nepazīstu, neesmu iesaistīts savā draudzē, un es tagad būšu tāds vienotības apustulis, e, garīgi ceļojot no vienas draudzes uz otru un paužot to, bet e, nu, agri vai vēl uzdos tev jautājumu, bet kāda ir tava tradīcija, no kā tu nāc, uz kurieni tu ved, kāda ir tava garīgā pieredze. Un tāpēc ļoti ātri e, šī attieksme, ka mēs tagad visus gribam atvilkt pie sevis, e, sapratām, ka tā nav nu, vienīgā pieeja un ka tā nav tā labākā pieeja. Tad bija tā tendence, nu, iesim pie citiem, bet ja mēs paši e, neapzināmies tās bagātības, neesam gatavi tās izdzīvot, apliecināt, izskaidrot, piedāvāt citiem, tad bieži vien aiziešana tikai pie citiem, nu, tā ir tāda nu, garīga klaiņošana. Un tieši tāpēc tā atbilde uh, ko arī nu, iezīti tēvi, ko kopiena šiem ir īpaši izceļ un uztver, viņi saka, bet meklēsim Kristus pieredzi, un tā būs kopēja, un tajā Kristus pieredzē mēs satiksimies. Mēs tur nekad nebūsim vieni, jo Kristus draugi vienmēr tiek sapulcināti kopā. Cilvēki, kas dzīvo pēc kalna svētībām, kas uh, uzticīgi seko Kristu, viņi satiekās, viņiem ir tik daudz kopēja. Uh, Un tāpēc, piemēram, brālis Toržē vairāk kārt viņu pieminēja, viņš gan ņēma dalību Vatikāna otrajā koncilā, viņam bija cieši satiecība ar pāvestu, Jāni 23, Jāni Pāvilu II, vēlāk arī ar um, pāvestu Benediktu 16. Tātad šī sadarbība, sadraudzība, viņa arī īstenojas ar konkrētiem žestiem, soļiem, zīmēm un konkrētām tikšanās reizēm, kā tas ir eh, šajā nedēļā. Ja mēs sakām, ka mums ir pilnīgi viena alga, tas nozīmē, ka mēs neesam sapratuši Kristus evaņģēliju. Ja mēs sakām, tas mūs neskar, tad mēs varbūt neesam iepazinuši to um, situāciju, nu, kurā mēs esam. Man nāk prātā kardināla Koha, kad viņš bija atbraucis šeit Latvijā, viņš uzrunāja dažādu konfesiju pārstāvus, kas uh, bija Kristus karaļa baznīcā, un viņš sacīja, nu, uh, Eh, šķelšanās dažreiz var būt kā šķērslis. Nu, viņš saka, iztēlosimies upi, mēs esam katrs savā krastā. Bet viņš saka, bet, nu, kā tam mēs varam būt tuvāk? Mēs sauksim viens uz otru, un upe būs kā šķērslis, kuru mēs nevaram eh, šķērsot. Viņš tad viens veids būtu, nu, iet atpakaļ pie izteces, kur mēs bijām vienoti, tad, tad iet uz pirmsavotiem, iet uz pirmsākumiem, un jo vairāk mēs iesim, redzēsim, nu, ka tas trauc kļūst arvien mazāks un mazāks, un tā distance, un eh, tā upes vairs nav upe, bet varbūt vienkārši strauc, vai mēs nonāksim agri vēl pie iztekas avota, kas uh, ir sākums visam, un tur mēs satiksimies. Un tāpēc arī tāda atgriešanās pie pirmavotiem, atgriešanās pie varbūt mūsu ticības arī nu, pamatiem, uh, kur dievvvārds, kur apušas darbi to ļoti, mm, tā var teikt, nu, pilnīgi mums izskaidro, dod mums iespēju balstīties, un tie var būt arī, protams, dažādi teoloģiski centieni, tie var būt arī mm, misiju eh, darbi un kalpošanas, mēs ar to saskaramies, piemēram, ikdienā. Nu, ņemsim, piemēram, eh, laulāto kursu, sagatavošanos uz laulībām. Bet cilvēki nāk no dažādām tradīcijām, ar dažādām pieredzēm, ar dažādu izpratni. Viņiem ir jādibina ģimene, Viņi nevēlas, lai ticības jautājumi tagad būtu kaut kas tāds, kas viņus šķirtu, liktu strīdēties vai e, sajustu tā kā nu, nepieņemtam vai dieva nemīlētam vai, vai, vai tādam, kuram it kā nav savas tradīcijas. Nē, dievs visās tradīcijās vēlas mūs satikt, vēlas mūs tuvināt sev, Un arī šai ģimenei, piemēram, kur ir dažādas varbūt, eh, eh, konfesionālās izpratnes, agri vai vēlu, nu, būs jāpozicionējās, ejot uz dievnamu, eh, domājot par sakramentu pieņemšanu, par lūkšanu, par bērnu audzināšanu, bērnu kristību. Tie ir ļoti, ļoti konkrēti jautājumi, kas paceļās tad, kad cilvēki grib dibināt ģimeni. Piekritīsiet, ja? Mm. Un, uh, Mm, ja tā var teikt, agrāk tas bija tā grūti iedomājams un pat varbūt neiespējams, un pat, ja baznīca neieteica iet vairāk citā vai iepazīt citu tradīciju, tad šodienas izaicinājums saka, bet tikai kopīgi esot, mēs sniegsim liecību, mēs pieaugsim Dieva mīlestībā, mēs arī vingrināsimies tuvāk mīlestībā. Nu, mēs eh, apustulis Jānis saka, ja jūs sakiet Dievu mīlat, bet nemīlat tuvāko, jūs melojat, jūs nesiet patiesībā. Tad, tad arī ehm, šie, šie patiesības meklējumi mūs ļaus progresēt Dieva mīlestību. Mēs ieraudzīsim jaunus mīlestības apvāršus. Eh, vēl uzbeidzot, vēl viens ļoti būtisks arguments. Visās tradīcijās mēs satiekam Dieva lieciniekus, eh, mocekļus. Un 2. un 3. gadsimtā Tertulians saka, bet mocekļu, eh, ja tā var teikt, izlietās asinis ir īstenībā kristietības un arī vienotības sēkla. Ka tieši tādā veidā, dažādos apstākļos, eh, mirstot par Kristu, dažādās tradīcijās, kara laikā, piemēram, izsūtījumā vai koncentrācijas nometnē, tad tur cilvēki vairs eh, nepozicionē sevi dažādās tradīcijās, bet uh, Dievs bija kļuvis visos viss, Dieva godināšana, pielūgsme, uh, tuvāk mīlestības, žālsirdības darbi. Un mums ir ļoti daudz tādu nu, piemēru, kā mm, tieši eh, šie pārbaudījumi cilvēku satuvināja. Un šie kalpi vēlāk, Dieva kalpi atgriežoties jau mierīgos, normālos apstākļos vienmēr šo pieredzi paturēja savā sirdī. Un to, protams, veicināja, tāpēc, ka viņiem pašiem tā bija uh, ļoti nu, svarīga, radikāli nozīmīga un tāda, kas ir palīdzējusi nu, šos pārbaudījumus pārvarēt. Paldies, Bīskap Andri, par šī rīta katehēzi. Es ceru, ka rādījumā arī klausītāji, ka tu guvi arī kādas pārdomas un impulsus šai kristiešu vienotības nedēļai un tas arī tev ir pamudinājums kopīgi lūgties un tiešām aicināt, lai svētais gars mums dāvā šo patieso sirds atgriešanos un vēlmi citu konfesiju piedarīgajo saskatīt brāli un māsu, un ka mēs esam visi vienoti Kristu, mēs esam viena Kristus miesa, tad tas varbūt noslēgumā lūkšanu. Kungs Dievs, Tu esi lūdzies par mums un šo lūkšanu mēs iepazīstam uh, Jāņa evaņģēlijā, kā augstā priestera lūkšana jau sākot no 16. 17. nodaļas, kungs, eh, tu lūdzies par mums, tu lūdzies par mums eh, kā tādiem, kas ienesīs tavu vārdu pasaulē, kur izvēlēti, mīlēti. Kungs, eh, palīdzi mums šajā mīlestībā pieaugt, palīdzi mums savstarpēji vienam otru celt un palīdzi mums uh, būt eh, vienotiem tavā garā, Dieva mīlestības svētajā garā un eh, parādīt, ka tu, kungs, eh, esi mūsu glābējs un pestītājs un ka tu vēlies, lai katrs cilvēks tiktu glābts un pestīts. Tāpēc, kungs, mēs kā tavi bērni lūdzam, sakot, mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, valstība Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs visus svētī sargā un pavada – šajā kristiešu vienotības lūkšanas nedēļā visvarenais un žālsirdīgais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gārs. Amen. Slavēsim kungu. Pateicība Dievam. Lai kungs tevi svietī, lai tevi pasorgoj, savu vaigu, lai por tevi jis apgaismoj, lai ir tev žierīgs, lai tev pīsavierš to voimīgi. vaigu, lai por tevi jīs apgaismoj, lai ir tev žēlīgs, lai tev pieeja.